для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Да 90-годдзя з дня нараджэння Владзіміра Караткевіча. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Уладзіміра Караткевіча «Чорны замак Альшанскі» Чытае артыст Олег Хвінярскі. У сакратэры можна хаваць лісты, дакументы і ўсё такое. Туды я зараз паклаў Мар'янаву кнігу. Не трэба, каб яе бачыла большая колькасць людзей, чым тое неабходна. Ну і потым у мяне павялі досыць многа кніг ад сатыра кахановскага да віна забдуванчыкаў брэдберы. Павялі нават беларускі том жывапіснай рассіі, нягледзячы на гіганцкія памеры. Калі нехта пазычыце гэта, будзе кепска. Як тады глядзець пташынскаму ў вочы і ў каго свае вочы пазычыць, А таких охотников на позаимствование без срока у нас усё болей и болей. И нават суда на их няма. Гадаў. Я схаваў кнігу, зачыніў тайнік і добра зрабіў. Бо адразу заліўся дзвярны званок і з'явілася: « Мая былая любоў. Зоя Пярэрвенка уласнай персонай. З'явілася пасля таго, як два месяцы носа не казала, і я ўжо думаў, што не зойдзе ніколі. Пакуль я ставіў на столік бутэльку немеш кадара, яблыкі і яшчэ сёе тое, пакуль уключаў ніжняе святло і гасіў верхняе, мы абмяняліся, не больш чым десяткам стандартных сказаў, як жыццё, что там да чаго, як са здароўем, гэта у яе 28. І толькі пасля першага келиха я сказаў: « А я думаў, усё. Яно і ёсць усё. Няма чаго цягнуць далей калі ты такі ўжо сумленны. Сумленны, несумленны, але я, калі ў першы наш вечар уся кампанія пайшла ад мяне, а яна засталася і не пайшла да раніцы, і пасля заставалася амаль кожны вечар на працягу чатырох месяцаў, я тады дальбог не ведаў і нават падумаць не мог, што яна замужам. Наадварот, з гэтых яе паводзін несумненна вынікала, што яна адна. Ой, чорт бы пабраў гэтых мужоў, што ездзяць на сем месяцаў у экспедыцыі, Ды яшчэ туды, куды нават няшчасны макар не ганяў сваіх не менш няшчасных цялят. ўсё толькі тады, калі я прапанаваў ёй паехаць на поўдзень, а пасля падумаць і аб нечым больш сур'ёзным. Тут яна мне пра ўсё і расказала, і як гэтае найлепшае, сур'ёзнае прапанавала часам заходзіць нават тады, калі вернецца муж. Я толькі крэкнуў, і можа б нават і згадзіўся таму, што паспеў дужа прывязацца да яе. Але было нельга. Бо самым найвялікшым маім свінствам ва ўсёй гэтай гісторыі было тое, што я цудоўна ведаў яе мужа, косціка красоўскага, цудоўнага хлопца, вернага сябра сваім сябрам, шырокага, незалежнага, душу усякай кампаніі, аматара пагуляць, сумленнейшага палеантолага і дабрэннага чалавека такога пакрыўдзіць гэта павесіцца пасля трэба і я стаў аддаляцца хаця даль бог дорага мне гэта каштавала яркая блондинка вочы густа сінія і холодныя дзівосна выгнуты сакавіты рот страйнюткая шыя зграбныя ручкі, цела, якое аж гаворыць ад высокіх грудзей да ног, якія ўжо самі сабою, як мара кожнага мужчыны. Чорт бы пабраў гэтыя розныя прозвішчы, чорт бы пабраў гэтую немагчымасць ведаць замужам жанчына ці не, Чорт бы ўзяў у гэтым сэнсе ўсіх нелітоўцаў. Ой, як добра было б, знаёмішся красаускайте ну значыцца давай голубок калі яна не супраць красаускене ну і давай любы ад брамы ды прама тут участак застоўблены і раз атрымаў аблізня то ідзі ды не аблізвайся не з тваім яловым рылам мёд піць суцешыла мяне ва ўсёй гэтай гісторыі толькі тое, што яна, убачыўшы маё аддаленне, скінула, мабыць, па дурасці маску зычлівай, адданай пакорлівай кабеты. Я ўрэшце разгледзеў непамернае жаданне жыць, толькі адбіраючы даброты і нічым не плацячы жыццю і людям, нястрымную прагу уцехаў, Што б там не было вакол, як бы кепска не было вакольным. Урэшце, ці яна адна такая з жаночага племя. Гэта яшчэ не прычына, і за гэта не перастаюць кахаць. Часам наадварот, яшчэ больш кахаюць і мучаюцца, як мучыўся я. Толькі пасля сябар алесь гуда з той, што падаваў мужикам у акно шклянку, убачыўшы, што я крыху ацверазеў, сказаў мне, што не хацеў гаварыць мне, пакуль я аслеплены, а што цяпер скажа. Не з табою, брат першым яна гэтага беднага красоўскага падманвае. Такі хлопец, такі залаты хлопец і на табе. А што ж не сказаў тады, А ты б не поверыў і праўда. Не поверыў бы, закахалася жанчына, Што ж, што замужам бывае, Гэта не свінства, а няшчасце. Ох, ідзі ты алезь да д'ябла, І ўвогуле за яе косціку непрыемнасць, ды што ўжо ўзяць з чалавека, у якога лепшыя сяброўкі, манікюршчыцы ды прадаўшчыцы. А што ты што-небудзь маеш супраць прадаўшчыц, нічога, нават не люблю, То выбіраю дзеля размовы тэмы, не толькі пра махеравыя кофты. <laughs> Ведаю я, якія ты тэмы выбіраеш, пасмяяліся. І вось так пакрысе вельмі балюча і пачалося маё вылячэнне, але часам яна ўсё ж заходзіла. Толькі я з усіх сілаў стараўся не заводзіць справу дужа далёка, як зараз. Я тады разводзіцца думала, раптам сказала яна, А пасля подумала, што ўсё адно ты мне таго падману не даруеш. А раз так, то ў чым косцік вінаваты, любіць мяне, даруе многае, застануся ды паспрабую выкупіць что ўжо награшыла то выкупляй хопіць зусім гэтым буду так дажываць ды чаго яшчэ трэба зорак з неба ён ясна не хапае але добры сумленны просты няхай так час змірыцца зоечка сказала неяк так ціха і сумна что душу мою перевернула. Э, не треба, что уже там, я горш за тебе виноваты. У чым твоя вина? Не, я свайго нікому не аддам ні добрага, ні ганебнага. Усё ж, нягледзячы на ўсе непрыемныя рысы, былі ў ёй і ўнутраныя сумленні, і розум, і боль не зусім шчаслівага чалавека. Шкада мне было яе, Мабыць, таму, што яшчэ крыху кахаў. І ты не мучайся, хай будзе ўсё як ёсць, дрэнна хіба нам было усе гэтыя месяцы, спытала яна. Добра было, усё прымаючы сказаў я, ну вось, дадзена значыцца, было шчасце, будзеш што ўспомніць, хіба мала. Іншыя таго і на нюх не зведаюць. Ну, ну, ну чаго ты? Пагладзіла мяне па галаве. Гэты дотык маленькай рукі прымушаў мяне ў свой час аж шалець ад імкнення да яе зараз ён аддаўся толькі болем. Вось бачыш, значыцца і сапраўды конец, ладно. Ты толькі не будзеш супраць, калі я часам усё ж буду заходзіць. Чаго б гэта я быў супраць? Ха, не бойся, просто так адагрэцца. Ох, што ж гэта ўсё ж такі мы нарабілі. Яна паклала одну дасканалую нагу на другую, прыгубіла віна. Твар яе ў святле праз абажур таршера быў залаты, мяккі і вельмі сумны. Ай, я раней, чым ты забыла, што ні на што не маю права, і што табе было думаць пра маю рэпутацыю, Ты ж нічога не ведаў. І потым можна падумаць, што гэта ты першы прыйшоў да мяне і застаўся. Змей спакушальнік, я сама гэтага хацела. І гэта мяне да цябе цягнула. Я і зрабіла, што жадала і моглала. Слова гонару сэрца ў мяне разрывалася ад гэтых словаў, але што я мог зрабіць? Ну добра, глуха сказала яна хопіць аб гэтым. Ты ідзе быў сягоння. Відавочна шукала нейтральнай тэмы. У Мар'яна быў, сказаў я. Зоя крыху ведала яго, разы тры-чатыры сутыкаліся ў мяне. А што ўсё па-ранейшаму дурэя з гэтымі драўлянымі лялькамі? Не трэба так, сказаў я. Ён вялікую справу робіць. <laughs> Ды я хіба што? А як ягоная жонка? Кепска з ёю. Ну гэта справа іхняя, горш тое, што ён праз яе пакутуе і, відаць, з гэтай прычыны сэрца зноў дурэць пачало. Жахі розныя, як заўсёды ў сардэчнікаў. Падазрэнні, і ад кавы і тытуню ніяк не адмовіцца, У больніцу яму легчы трэба. Шкада, калі і з добрым чалавекам нешта здарыцца. Сволач, дык жывей жыве. А вунь сярожа певень, бедны, такі малады, таленавіты, толькі пасаду такую атрымаў, так лёгка пры ім людзям жыць было б. І на табе рак. Гэта бяда, сказаў я. Вялікая бяда, Але што ж калі столькі выпала усяму нашаму пакаленню? Яна раптам рашуча ўстала. Ну, няма чаго асабліва цягнуць, павагалася хвіліну яшчэ я адставіла немешкадр прытарны. Ты ж любіш на паўсалодкі. Нашы люблю, а можа, гэта проста ўсё прытарна ў гэтыя дні. Слухай, Антось, а што гэта мы у першы наш вечар пілі, не памятаеш? Памятаю. Ты у блакітнай сукенцы была, і бурштыны на шыі, і вусны не нафарбаваныя, а пілі мы тады хваншкару. Ха, А хіба няма яе нідзе зараз, А добра было б э, па астатнім келіху. Так, як тады па-першым, Таму што ж гэта астатні, Антоша, астатні, і нічога тут не паробіш. І вось стол твой з чыстай паперай і гэты падсвечнік і лямпа. І ўсяго гэтага я, мабыць, ужо не пабачу бо не ведаю ці знайду сілы да цябе хаця на агеньчык заходзіць. Невыносна было чуць гэта, і таму я, як большасць мужчын у такіх выпадках збаяўся, і каб аддаліць немінучую апошнюю хвіліну сказаў: « Чаму не дастанеш? Учора яшчэ ў магазине была хванчкара, хадзівосы нейкія, Нешта вялікае, пэўна, у лесе здохла. Хіба расхапілі, давай збегаю. Збегай, сказала яна глуха, скончым тым, з чаго пачалі. Толькі не баўся там дужа, Мне жудасна будзе тут адной. Калі я ўжо накідаў паліто, яна спытала: « Грошы хаця, ёсць у цябе, А то возьми, грошы ёсць. Я хутка бег у магазин і кляў сябе усімі магчымымі словамі. Калі я вярнуўся, яна стаяла ля акна і глядзела ў цемру. Павярнулася да мяне і выцерла вочы. Так. Я дурная і пагнала цябе, не спытаўшыся, ці багаты, багаты, сказаў я. Ну тады налі мы сядзелі і перакідваліся нязначнымі сказамі, і гэта было як на ўласным пахаванні, як на пахаванні чагосьці страшэнна значнага. Ніколі ў жыцці яшчэ мне не было так цяжка і скрутна. І толькі калі мы ўжо апраналіся, у перадпакоі яна раптам прыпала да маіх грудзей. Ох Антоні Нашто ж я ўсё гэта нарабіла? Чаму праўду з самага пачатку? Чаму падманула? Слухай, сказаў я, заставайся, я не магу болей. Вочы ў яе былі вільготныя, нявыплаканыя. Не, сказала яна, права не маю. Нашто ўжо не павернеш назад. Але я, можа, часам і зайду да цябе пагрэцца і толькі. У гэтую хвіліну я зноў кахаў яе можа больш, чым раней. Усё нутро маё пакутліва да яе кінулася, Але я зразумеў: І праўда, усё яна вырашыла. Мокры снег ляпіў па нашых тварах, калі мы выйшлі на бульвар, яна спаймала таксі і ўсё стаяла ля яго, і глядзела мне ў вочы. Ну, бывай, урэшце нібы ад сябе адарвала яна. Раней дык у такіх выпадках трэба перахрысціць было, А цяпер яна прыпала да маіх вуснаў холоднымі мокрымі вуснамі. І калі яны пацяплелі, з цяжкасцю адарвалася. Бывай, Бог з табой, даруй. Ляснулі дзверцы таксі. Апошні раз ускінулася за шклом рука у белай пальчатцы. Пасля машына рванула, абдаўшы мае ногі мокрым карычневым снегам. Усё во мне плакала і не столькі ад кахання, колькі ад страты. Невядома, чаму я зайшоў у кафе космас, выпіў там ля стойкі келіх каньяку, пасля пайшоў блукаць вуліцамі, намацаў у кішэні змяты канверт ліста да бацькі, і кінуў яго ў скрынку. Доўга сядзеў на мокрай лаўцы і бязмэтна глядзеў на вясёлкавыя плямы ліхтароў у чорных абледзянелых галінах. Пасля зноў выпіў лястойкі на гэты раз віна, Цяжэй за смерць было вяртацца ў пустую кватэру, што яшчэ пахнула ёю. І таму я, сам не ведаючы, як націснуў званок на дзвярах хілінскага. Ён адчыніў мне дзверы, абёў вачыма і, мабыць, крыху спалохаўся. Заходь, сказаў ён, Вып'ем чаго-небудзь, Ну, вядома, вып'еш, скідай паліто, я зараз. Як Мар'яна выжывалі спакоя статуі і іконы так палкоўніка, А можа, ён і не палкоўнік быў, а сапраўдны абель у адстаўцы, Чорт яго завяжа чалавечыя языкі выжывалі спакоя кнігі. Два толькі невялічкія прасценкі былі вольны ад іх. Перад адным стаяў на століку эпідыяскоп. Хілінскі захапляўся здымкамі на слайды, здабываў нейкім дзівам нямецкую плёнку орва калёр і гэты прасценак выкарыстоўваў, каб дэманстраваць сабе самому знятае. Зараз ля століка за педыяскопам ляжалі пластмасавыя рамкі, ножніцы, валяўся танны дыяскоп, змеямі круціліся плёнкі. Усё проста на падлозе, на дыване. У другім прасценку над тахтою вісеў партрэт у авальнай раме, пісаны пад старую манеру, нават лакам крыты. Партрэт прадзёрты ля ніжняга закруглення рамы і рваная рана, кімсьці грубавата зашытая і па-аматарску зафарбаваная. На партрэце жанчына у чорнай з чырвоным сукенцы, і сама чарнявая, відавочна паўдзённага тыпу. Заўсёды, калі я заходзіў да хілінскага мяне здзіўляў гэты партрэт, ніколі яшчэ мне не даводзілася бачыць такі значны жаночы твар і такі прыгожы адначасова вачэй не дарвеш. І напаўадкрыты рот, і горды нос і лоб, і ўся гэтая пяшчотна ганарлівая дасканалая стаць. «О, пане мой Боже!» Хілінскі прыкаціў столік на колцах, перагрузіў з яго на другі круглы шкляны пачатую бутэльку віньяку, лімон, прасаваны ў каўбасу грузінскі інжыр. Но ну, <laughs> каб звялася бяда выпілі. Ды што з табой, урэшце хлопча, рэктара? пад тры д'яблы паслаў га не а варта было б калеку набіў у дачку архірэя закахаўся якая ж архірэя дачка ну что яшчэ троцкага на лекцыі выпадкова працытаваў я маўчаў ага памылкова зайшоў у аднатыповую з тваёй кватэру малака папіў і думаючы што дома правёў час з чужой жонкай як са сваёй а святла не хацеў уключаць а ўсё аднатыпнае так сказаў я і тут ён зразумеў што я не жартую а я сам не ведаючы чаму расказаў яму ўсю гэтую гісторыю вядома без прозвішчаў вядома змяніўшы ўсё што магчыма змяніць так а Прыкра, сказаў ён. Але што ж зробіш? Надалей зведай усё, перш чым кідацца, нібы ў вір галавой. Ой, страснасць гэта наша дурная беларуская. А ты раз ужо так здарылася, прапанаваў ёй пайсці з табою. Я адказаў, як яно было. Няма ўжо звароту Адам Пятровіч, катуе яна сябе за падман, што ж рабіць. Маўчаць трэба хлопча, пасля паўзы сказаў ён. Магчыма, там яшчэ і склеіцца, калі маўчанне, калі ніхто нікому, а ты? Што ж? Адпакутуй сваё. З бядой пераспаць трэба. І не адну ноч, тады яна табе абавязкова здрадзіць з кім-небудзь іншым. Тады толькі будзе лягчэй. сябры вы слухали старонкі рамана владимира караткевича чорны замак альшанскі выканаўца артыст олег вінярскі